Eurodiputatuek gida baimenaren gaia main gainera ezagi zutelarik eztabaidak sortu ziren. Leho handietan aipatua izan zena zen adinetako pertsonek gidatzeko baimena atxikitzen zutela, jakin gabe ean haien osagahiak baimentzen zuenez. Deniz Loiato, Azparneko autoeskola baten arduradunak, azpimarratzen du geroz eta adinetako pertsona gehiago badela bideetan. Gaur egun er, errepidean geroz eta adinezko pertsona gehiago bada. Baina nire osasun txugoak dira. Askotan adinekoak eh, inkriminatzen dira. Baina eh, errepideetan eh, arrisku gutxi sorarazten dute. Hortaz oarturik proposatua izan da adinetako pertsonek amabost urte guziz medikoaren baimen baten eskuratzea gidatzeko baimena atxik dezaten izan bista entzunmena edo eta erreflexuen neurtzeko gisan. Horrek, bideko eriotza tasa palduko lukela euneko behoita marrez, aipatua izan da. Deniz Loiatok ez du Uste dut eh, arazo faltsua dela. Eh, mediko bisitarekin adosniz, bainan, baina ez adineko entzat bakarrik, denen Denok badaki gu, gaur egun, zerkiltzen duen, geien errepedietan, uh, alkola, drogak eta abiadura. Beraz, uh, da ere, pista kontrolatzea, baina nire ustez ere, bakoitzari da orduratxu izaiten. Uh, ez dute mediku bisita horiek euneko euh, berrogoita amareko istriputasa hori murriztuko. Hainbat estatutan, jadanik lege hori plantan ezagia dute, ala nola Espainiak estatuak, Italiak eduta erbeerak azkenean deliberatua izan da estatu bakoitzak erabaki dezan bere kabuz ea nahi duenez lege hori aplikarazi edo ez.